med sitt bergsbygd vid landsvägskanten för gudelig, gudelig dig. Det var bollar den präktiga taken med flickan hon är fader och fin men har inte till flickan hon är jäxam och skojsam och kär. Hon är käck. Det var Kersti den trotsiga, vandrande vilda, det var Finnbacka, Britta och Kajsa och Tilda och den snuriga Maja i väg. vi hade som brinnande blådor i kroppen och som gräshoppor hoppade Röjlandshoppen och sälar och klackare flackade svall och rockskörten flaxade, förkläden svängde och flätorna flög och kjolarna svängde och musiken den gnällde och gnall viskande snack, det var tissel och tassel bland de skymmande stockar och stenar, det var dotter och smek under lummiga grenar. Vill du ha mig så har du mig här. Och en räv ställde in i den lust